для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пад вечар у палату зноў зазірнула Бася Ісакаўна. «Вы яшчэ тут?» Галаўрач амаль прастагнала. «Божа мой, што робіцца ў маёй бальніцы?» І злосна закрычала. «Любов Андреевну і Зою Петровну да мяне, а вы, галубка, ідзіце за мной!» Саша паслухмяна пайшла, пакорлівая і маўклівая. У сваім кабінеце галаўрач загадала. «Скідайце халат!» Саша скинула. Басі Ісакаўна замкнула халат у шафу. «Гэта мой халат!» – паспрабавала пярэчыць Саша. «Ідзіце, ідзіце, і каб я больш не бачыла вас тут! Я яшчэ ў райздраў напішу, галубка!» Саша выйшла на двор, села на лаўку і горка заплакала. Адкрыў дыстомы і болю. Ноч доўгую пакутлівую бадай што без сну, засынала на колькі хвілін трывожным сном і зноў прычыналася, яна правяла ў сваёй былой гаспадыні. Раніцой зноў падышла да бальніцы. Але, відаць, галаўрач моцна наганяла ўвесь персанал, бо Сашу цяпер не хацелі слухаць. Сёстры, што ішлі на работу, адмаўляліся выканаць нават простую просьбу, паведаміць, як здароўе Пятра. А Люба прашмыгнула міма і не прывіталася. Саша сумна сядзела на лаўцы каля бальнічных варот – і бяздумна сачыла, як на даху дома, што насупраць, буркуюць галубы. Да варот пад'ехаў рамізнік. З брычкі асцярожна злезла маленькая старая жанчына ў простай шарсцяной кофце суконнай спадніцы. Гэтая Басія Ісакаўна зусім не была падобная да той суровай і ўладнай, што ў беласнежным халаце хадзіла па палатах. Саша глянула на яе з нянавісцю. Урач таксама затрымала на ёй свой позірк і, мабыць, адразу не пазнала. Яна прайшла праз прахадную нешта сказала вартаўнікам і раптам вярнулася назад. «Вы яшчэ тут?» – спыталася на ў Сашы так жа, як і ў палаце, але зусім іншым тонам. «А дзе мне быць?» – няветліва адказала Саша. «А Ах, якая моладзь! — уздыхнула Басі Ісакаўна. І нельга было зразумець, ці яна асуджае, ці адабрае гэтую моладзь. Хадзем са мной. У дварэ яна сказала. А гаварыць няправду старэйшым непрыгожа, дзіця маё. Мне ж сказалі, што гэта ваш муж, так? Так. Саша пачырванела, і сэрца яе ўраз напоўнілася пяшчотай да гэтай добрай жанчыны. Апрануўшы халат, які дала ёй галоўны ўрач, Саша ўзбегла на другі паверх і толькі перад дзвярамі знаёмай палаты перавяла дыханне. Яна са страхам адчыніла дзверы і спынілася. І першае, што яна ўбачыла, яго вочы – жывыя, ясныя. Яны глядзелі на яе, Ён устрапянуўся намерыўся падняцца і маль крыкнуў: Саша! Гэта быў слабы, але радасны крык чалавека, які пасля смяртэльнай небяспекі убачыў паратунак. Рэчаў было мала. Той жа студэнцкі партфель, напакаваны клапатлівымі рукамі Сашы, самым неабходным, што можа спатрэбіцца у далёкай дарозе і ў салдацкім жыцці. Гаспадыня сказала, э, «Давайте пасядзім перад дарогай». Яны селі побач на доўгім услоне, толькі малая нінка на бярозавым чурбаку каля печы – і раптам гаспадыня заплакала, выціраючы слёзы рогам хусткі. «Што гэта вы, Аня, а то вы і мяне разжалобіце!» «Чаго добрага!» – жартам сказала Саша, а ў самой дрыжалі губы і голас ненатуральна звінеў. «Хадзем, Петя, хадзем, а то мы ўсіх разжалобім, вуні Нінка ўжо хліпая!» Пятру падняўся, працягнуў руку. «Хадзем, Петя, бывайце аня яна абняла яго даруй петя калі што нічога нічога все добра аня дзякую вам за сашу не хвалюся служы шчасліва саша выйшла першая заўсёды імклівая нецярплівая ёй цяжка было глядзець на развітанне Погода была сонечная, ясная, але ўжо холодная. Петру догнал Сашу на улице и сказал «Добрый человек, Аня». Ён зусім забыл, что год назад ненавидел яе. «Яна мне что мати», — призналася Саша. «Давай я понесу портфель». «Не-не, я. Тебе еще хопить нести, еще руки заболять треба было ж. Усё ж, усё ж таки попросить коня. Даремно ты не захотел». Я хачу прайсці па нашай дарозе, калі я буду тут зноў, а на шляху можа сяду на машыну. У двары паўз які яны праходзілі, пачуўся жаночы голас на ўздагон ім: "Глядзі, як доктарка мужа праводзіць у армію. Бачыш, мяне суджаюць. Глупства. Яны выйшлі ў поле. Бярозы на могілках стаялі ў жоўтым полымі. Каляіны дарог былі засыпаны палым лісцем. На агароджы, на бадай што голых ужо вішнях, на прыдарожным быльнягу вісела павуцінне бабінага лета. Пятро хацеў радавацца. Ён жа многа чытаў у розных кнігах, у часопісах бачыў у кіно, як радуецца моладзь, калі адыходзіць у армію. Чаму ж у яго няма гэтай радасці? Ах! ён падумаў, што відаць гэты смутак, які сціскаў яму сэрца, навеяны восенню. Навошта прызываюць восень, калі нават прырода смуткуе так пуста навокал. Павуцінне, няхай бы гэта было вясной, калі ўсё зацвітае, жывае. Эх, весела было б. Ён проста шукаў апраўданне свайму смутку, бо яму было сорамна. Ён Хіба ён горшы за іншых? Хіба не імкнуўся ён яшчэ са школьны год у армію, не хацеў паступіць у ваенную школу, не, не, не. Ён таксама з гонарам і радасцю ідзе выконваць свой пачэсны грамадзянскі абавязак. А настрой гэты ад таго, што цяжка пакідаць Сашу. Яна застанецца адна сярод чужых, Хутка гэтая бязлесая раўніна пакрыцца снегам. Стане яшчэ больш сумна. Яна адна будзе сядзець доўгімі вечарамі, а ў дзень хадзіць да хворых. Ён убачыў, як Саша ўзяла партфель у другую руку. «Табе цяжка, давай я панесу». «Ні крышачкі, ні цяжка. Што ты выдумаў?» «Ведаеш, ты менш хадзі цяпер, няхай возяць». А то будзеш бегаць у дальнія вёскі асабліва зімой. Чаму менш? Чаму, чаму? Ты ведаеш чаму? <laughs> Дурненькі ты. Ты нічога не разумееш. Хадзіць трэба больш. Гэта карысна і мне, і яму. Ёй. Саша засмяялася. <laughs> Які ты упарты. Усё адно. перад імі ляжала роўная, голая. Толькі з аднаго боку позірк цешыла маладая рунь азіміны, а з другога, як кінуць вокам, цягнулася шэрая пожня і чорная ралля. Ніводнай жывой істоты, калі не лічыць адзінокага трактара, што поўза ў далечыні на схіле ўзгорка чорным жуком. З-за таго, што з горка выглядалі верхавіны таполяў у прыдняпроўскай вёсцы колькі разоў я цябе сустракала тут і праводзіла за аднаго паўгода. Адных сустрэч і расставанняў колькі. Хаця б месяц пажылі разам. У голасе Сашы гучалі да коры скарх. Дурань я, што паехаў пасля хваробы на працу. Я ж мог быць дагэтуль з табою, на паўтара месяца паляцеў такую далеч. Я ж казала табе, ты ў парты. Ды Хіба я не хацеў застацца сашок. Ён узяў яе за локаць, сціснуў і прытуліўся шчакой да яе пляча, але гэты закон баяўся, што будуць непрыемнасці. Мы ўсяго баімся. А калі мы ўжо не будзем баяцца, Саша, милая, дамаўляліся не гаварыць пра сумнае. Саша ўздыхнула. Я і дагэтуль не занесла ў сельсавет трох рублёў. Успамін пра тое, як яны колькі дзён назад пайшлі ў сельсавет запісацца, як у іх не аказалася трох рублёў заплаціць пошліну, заўсёды смяшыў іх. Але цяпер гэты ўспамін здаўся Пятру вельмі сумным. Саша, У яго наогул не было грошай. Ён і дагэтуль быў па-студэнцку бедны Саша дала яму на дарогу. Каб змяніць тэму размовы, ён успомніў пра іншае. Смешна. Як мой бацька крычаў, што толькі дурні жэняцца перад арміяй, калі я сказаў дома, што ажаніўся. Ім цяжка зразумець, яны ніколі не разумеюць і не зразумеюць, што інакш не магло быць у нас. Праўда, Сашок. Праўда, Сашок. А я сваім і дагэтуль не прызналася. Ты напішы ім? Каму? Бацьку і мачысе. Сястры і маім напішы. А што напісаць? Маці вельмі прасіла. Ты зразумей. Яму здалося, што яна не хоча пісаць. Я разумею. Я напішу. Сёння ж напішу. Я напішу заспокоїла його Саша. Раптом яны змоўклі. У гары над імі пачулася сумнае курлыканне. Яны спыніліся, узнялі галовы і ў чыстым блакіце неба ўбачылі жураўлёў, роўны клін іх аддаляўся на поўдзень. Жураўлі курлыкалі толькі адзін раз, але так жаласна і працягла быццам развітваліся з нечым вельмі родным. Далей ляцелі моўчкі. Саша доўга позіркам праводзіла іх. Пятры ўбачыў, як па шчоках у яе скаціліся слёзы. Ён асцярожна паклікаў яе. Саша закрыла твар далонямі, а калі адняла рукі, вочы былі сухія. А ўсё-такі гэта цяжка вельмі цяжка божа мой тры гады народіцца і вырасце дзіця а цябе не будзе Саша любая моя саша хорошая я ж праз год прыеду в отпуск мне ж дадуць в отпуск я буду старацца буду прасіць ты не хвалюйся Ён адчуваў што суцяшае яе наіўна, але іншых слоў не знаходзіў. Ну добра, пойдзем, У цябе яшчэ вялікая дарога. Добра, калі сядзеш на машыну. шлях абсаджаны маладымі бярозкамі, клёнікамі і таполямі. Дрэўцы стаялі ўжо голыя, дзе-нідзе сіратліва трапяталіся адзінокія лісцікі, і ад гэтага дарога здавалася яшчэ больш маркотнай і пустой. «Можа, вернісся, Сашок!» – нясмела прапанаваў Пятро. «Табе цяжка будзе!» «Мне? А табе?» Не, не, я пойду яшчэ. Я далёка пайду. Ах, каб я магла вось так ісці з табой увесь час. Усё жыццё. Я буду адчуваць цябе заўсёды побач. Ён абняў яе за плечы, прытуліў да сябе і так яны ішлі ўзбо шырокага шляху разбітага і пыльнага нават увосень. Мне здаецца, што я не дачакаюся таго часу, калі мы сапраўды будзем вось так заўсёды разам. І нікуды не трэба будзе цябе праводзіць. Мне нават не верыцца, што ёсць такія людзі, якія ўвесь час жывуць разам. Будзе ў нас такое шчасце. А калі, Што? Насцеражыўся Пятро. Нічога. Я не хачу пра гэта гаварыць. Ты ведаеш, пра што я думаю. Пра вялікае няшчасце для ўсіх. Ты будзеш пісаць мне часта-часта, праўда? Кожны дзень, Сашок, кожны дзень. Ён не ведаў тады, як нялёгка будзе яму салдату выконваць гэтае абяцанне і сваё шчырае жаданне штодзень пра ўсё расказваць ёй сваёй Сашы. Паднімалася сонца. У небе паплыло павуцінне. Чаму гэты час называецца бабіным летам? Гэта несправядліва. справядліва. Я так люблю гэты час, у лесе зараз так прыгожы. Я сумую без лесу. Мене цягне за Дняпро, завтра пайду і буду цэлы дзень хадзіць там адна. Цэлы дзень. Навошта? Мне так хочацца. Я буду ўспамінаць цябе. Я буду клікаць цябе, ты пачуеш. Саша. Я трэба попрасіў ён адчуваючы як горка салёны камяк сціскае горла не трэба я перайду на другі бок дарогі мы будзем ісці моўчкі я просто пагляджу на цябе які ты яна перайшла і сапраўды доўга доўга маўчала Яны ўзышлі на ўзгорак, з якога была добра відаць, і вёска, у якой яна працавала, хоць адышлі ад яе кіламетраў восем, і далёкія дымы рэчыцы, і блізкі Дняпро шырокай лугавой поймай, застаўленай стагамі. Саша спынілася. Калі ты будзеш ехаць у водпуск, ты... Напішы мне, я сустрэну цябе вось тут, А цяпер я вярнуся. Яна паставіла на зямлю портфель і ўзняла руки, як бы намерваючыся паправіць валасы. Пятро імкліва абняў яе, прытуліў да сябе. Доўга яны стаялі так адчуваючы частыя удары сэрцаў, адно аднаго. Яны нічога не казалі. Пра ўсё было сказана, дамоўлена. Цяпер ім хацелася проста лішнюю хвіліну пабыць разам, так блізка і назаўсёды захаваць у памяці цяпло гэтай блізкасці. Потым Саша вызвалілася з абдымкаў, сціснула абедзвюма рукамі яго галаву і пацалавала ў вусны, у лоб, у вочы. І нічога не сказаўшы, лёгка адштурхнула яго, павярнулася і шпарка пайшла назад. Пятро хвіліну стаяў ашаломлены, потым закрычаў: "Саша!" і кінуўся за ёй. Яна пайшла хутчэй, каб ён не дагнаў, таму што тады развітанне зацягнулася б, а гэта цяжка. "Саша!" закрычаў ён зноў і спыніўся. Яму стала вельмі балюча і крыўдна, што яна не азіраецца, што не хоча паслаць яму апошняга «бывай». Тады яму не прыйшло ў галаву, што яна плача і не хоча, каб ён бачыў яе слёзы і хваляваўся. Але і яна не здагадвалася, які страшэнны болі пакуты – прычыняе яму, адыходзячы вось так. Няўжо табе не балюча, што ты так лёгка развіталася і не хочаш азірнуцца, Саша, што ты робіш? Паглядзі, крычаў ён у думках. Нарэшце яна павярнулася і памахала рукой. І на такой адлегласці яна прайшла добрых крокаў 100, ён убачыў, што яна плача і незвычайным замілаваннем і любасцю запоўнілася яго сэрца. Саша, Саша, Саша, любая, слаўная мая, не плач, не трэба. Я хутка прыеду праз год. Хіба мала людзей пакідаюць жонак, не плач, не плач, Саша, не плач, шаптаў ён, але самому яму хацелася плакаць. Саша пайшла далей. Вось яна паднялася на ўзгорак, зноў спынілася, зноў памахала рукой. Вось яна пачала спускацца на той бок узгорка ніжэй, ніжэй пакуль не схавалася зусім. Але Пятро з надзеяй глядзеў на другі ўзгорак, што віднеўся далёка за першым. Убачыць яе яшчэ раз, апошні. Сапраўды, вось зноў паказалася яе белая касынка, вось яна ўся Саша. Але гэта ўжо вельмі далёка, за нейкі кіламетр. Сапраўды. Ужо нельга разгледзець ні яе твару, ні нават колеру сукенкі. Саша доўга стаяла там на вяршыні ўзгорка на фоне яснага неба, адзінокая, сумная жаночая постаць сярод асенняга поля. Бывай, Сашок, бывай, не плач. Я ніколі не забуду цябе. Ты дала мне сто столькі шчасця. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.